Ziema jau garām, bet pavasars nāk. Atveriet durvis, es eju jums garām. Jā, garām ledus un ūdens papēžos lienu sauli kā saule, bet debesis. Jā, debesis. Puķis ar bitēm sarunājas, es esmu šeit, bet ne mājās. Jā, mājās sauc mani atpakaļ, kur aizējais. Nav man vairs naudas un pie kājas viss. Jā!